braću, amo. Evo ovoj kratkoj hudbi želim da kažem samo nekoliko riječi vezano za ovaj musibet koji nas je zahvatio. Allah Želešanu, gospodar svemira i svih nas, daje ono čovjeku što treba, kada treba i tačno u vrijeme kada on odredi. Jer tako u Kurani Kerimu i kaže da je sve rasporedio onako kako treba. وَقَدَّرَهُ takdira I sve je smjerom stvorio i dao ljudima od blagodati do raznih iskušenja kroz koja ćemo proći na ovome svijetu. Allah Želešanu ovaj dunjaluk je učinio ne mjestom gdje ćemo samo uživati, nego mjestom iskušenja i mejdanom na kome ćemo zaraditi onaj svijet. Ako to vjernik shvati na vrijeme, on je dobro shvatio vjeru i zato Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem lije po jednom hadisu ističe men yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ddin kome Allah želi dobro on ga učini da razumije vjeru da razumije svijet Da zna što god se desi na ovom svijetu, da nije se moglo desiti osim onako kako Allah Želešanu određuje i kako On raspoređuje i On određene stvari stavlja na ovaj svijet. Ako tako shvati i razumije, onda On, naravno, ima pravo na nagradu, koju jedino On i naš život, i našu smrt, i kataklizme, i provale, i jel tako razne prirodne nepogodali daje i blagodati koje Allah Želešanu tačno zna kome će, kada i u koje vrijeme dati i on obrom da voli svoje robove, a posebno one robove koji mu se spuštaju na seždu, koji mu padaju na seždu, on želi da ih nagradi sa određenim iskušenjima, jer ona na oko, na prvi pogled, izgledaju strahovita, strašna, nemoguća, nepodnošljiva, ali poslije vidite, i te ćemo vidjeti na sudnjem danu, koji je to bio sjaj i da ovo nije bio kraj nego da je Allah Želešanu htio sa onim što provodi ovaj bošnjački narod koz ovolike kataklizme, od ratova preko genocida do ovih ovakvih pojava, da je želio da nas udruži zajedno sa poslanikom sallallahu alaihi ve sellem, sa najvećim vjernicima i sa najboljim grupama koje su ikada živjeli na ovom svijetu. Jer kada Allah voli daje mu iskušenja, što su veće iskušenja, daje i većim vjernicima. Dakle, ne može svako podnijeti ta iskušenja. I Allah Želešanu zna da oni koji ne vjeruju, koji ne padaju na seždu, koji svoga gospodara ne uzmeju za svoga gospodara, koji ne smatraju da Allah vlada svim svijetom, on im ne daje. I kada im badne da im uništi, na ovom svijetu i na uništenje, neće biti njihovo spasenje na ovom svijetu kao što će biti za nas. Jer za nas nijedan bela nije uništenje. Za nas je svaki belaj Allahova odredba koju mi prihvatamo i svatamo i kažemo inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Kao što Allah Želešanu jasno u Kurani Kerimu kaže وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Vidite, Allah Želešanu, to se slušali, toliko puta na hudbama kaže bit ćete dovedeni i dogođeni u razna iskušenja, u kušnje, braćo moja draga, sa gubljenjem metka, sa gubljenjem ljetine, sa sušom, sa poplavama, sa raznim drugim kataklizmama i uzimanjem života nas i naše djece. Obeširi sabirin! sabirin! I onda kada se poslanik, alaih salam, obradu i strpljive oni koji su imali ta iskušenje. Allazine, iza sabethum musibetum kalu, kada istrefi neki musibet i nesreća, ne gube nadu Allahu milost, ne gube nadu Allahu džennet, ne gube nadu vječnost u koju dolaze, a ovaj svijet je samo prolazan i munjevit, nego kažu inna lillahi wa inna ilaihi rađi aun. Mi smo Allahovi, i mi se njemu vraćamo. I zato kaže na kraju ovoga ajeta Allah Želešanuhu da će Allah Želešanuhu takve obasuti sa oprostom. Sa oprostom. I takve će obasuti sa milošću da će biti upućeni. Oni koji u najtežim momentima, kada drugi izgube glavu, kada ne znaju gdje će, oni znaju da imaju Allaha koji se brine o njima. Oni znaju da je Allah njihov koji se brine o njima kao se brine onoj vodci tamo u Bratinicu, u Srebrenici gdje su pretrani ljudi 20 godina, Allah se brine o onoj kruški, jabuki i o svemu tome i niko im ne daje hranu, ni četnici, ni pjesnici, ni bilo ko drugi, Allah želešanu i one bi, biljke hrani, one vočke hrani kada odijemo tamo nakon 20 godina u ta popaljena mjesta i dalje ona kruška rađe, ona jabuka rađe, to je Allah koji se brine o svakoj vojci, a kamol o svakom čovjeku, o svakom bošnjaku i o svakom vjerniku posebno. Zašto Allah Žešanu hoće ova iskušenja, braću moja draga? Pa hoće da potvrdimo time svoj iman. Samo da priznamo da kažemo, ja rabi, ti si svemoćan. Nije svemoćan Amerika, ni Rusija, ni Belgija, ni Bizantija, ni Perzija, ni Francuska, ni Njemačka. Ti si svemoćan. Ti si svemoćan. Jer vi koji ste doživjeli ovu kataklizmu koji ste bili, vidjeli ste kako ispod nogu u tvoj ide. Samo možeš da kažeš Allahu Akbar, ja radi, ti me jedini možeš spasiti. Allah hoće da to kliknemo, da priznamo da je On svemoćan, a da sam ja nemoćan. To Allah hoće od nas. Kad to uradiš, pa ne imati drugog volan, nagledi od džaneta ljudi moji. Tu da kažeš, ja radi, ti si svemoćan, ti sve možeš. Vidjeli ste kada je Musa alaih salam sa Harunom bježao ispred faraona, a on ga tjerao sa 570 hiljada do, do zuba naružani svojih vojnika, kada je došao do mora, more pred njim, smrt. njega vojska, smrt. Nijebo visoko, ne može, zemlja tvrda, ne može u nju, a on samo kaže, ja rabbi, inni magubun fantasir, Allahum moj, ja sam pobjeđen, fantasir, pomozi, ti jedini možeš pomoći. Ti jedini možeš pomoći. Vidjeli ste kad dođe kataklizma, nema pomoći, kad sve se ruši i sve odlazi. Šta treba? Samo onda kažete, Arabi, ti si. Vidjeli ste, Allah rastupi ono more i Musa normalno prođe sa svojom vojskom. To Allah od nas traži. Da osjetimo da smo nemoćni. Da smo kao mravi, da vidite da ništa niste u stanju učiniti u toj kataklizmi. A da je Allah moćan. I kad to kažeš, onda iman naraste toliki da preplavi i pređe ta brda koja imate u sebe. Ja ta iman mora da jača u nama. Ta iman mora da bude glavna naša snaga, braću moja draga, jer ste vidjeli da ovdje niko ti ne može pomoći, vidjeli se kad krene, svi se putevi, ona je tako zapriječe, samo ostaje Allah. A to nekada Allah hoće Kome? pa svojim rogovima dolan ti koji padaš na zeždu, koji dolaziš ovdje u džaniju, ti koji si vodi računa o svojoj vjeri, koji si vodio računa o svome namazu, o svome postu, o svome zekijatu. Hoće Allah da to uskrikne, da sutra budeš zajedno sa al sa Isaom, sa Musaom, sa Ismailom, sa Harunom, sa Jahjaom, sa svim poslanicima da budeš sutra i da uživaš u džennetskim ljepotama. I to da dođeš kako? Na onaj svijet da nemaš jednog jedinog grija. Braćo moja draga, to samo vjernik koji ima iskušenja, može doći na onaj svijet, a da nema ni jednog jedinog griha, kao što kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, hadisu koga bilježi imam Tirmizi u svojoj zbirci hadisa koja se zove Sunan, koji ocenjen kao pouzdan hadis u kome poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže Ma je zalu balau bil mu'mini wal mu'minati fi nefsihi, wa yaladihi, wa malihi, hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi khati'atun وما عليه خطيئة kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem Allah će vas stavljati na kušnju na belaje vjernika i vjernicu pazite vjernika i vjernicu vjernika i vjernicu u njihovim mjecima u njihovim životima, u životima njihove djece, hatta jelka Allahe ta'ala, wa ma alehi hati'atun. Sve do otle dok ne dođu na onaj svijet, a na njima ne bude ni jedan jedini grije. Ni jedan jedini grije. Volete, braću. To samo poslanici nemaju grija. Šehidi nemaju grija prema Allahu jer im oprosti sve. I da mi dolazi ova kategorija vjernika koji imaju iskušenja, ali ne izgube glavu. Ne smatraju da im neće biti pomoći. Jer i ko smatra da mu nema pomoći od Allah teškom se njemu. Nego naprotiv, koji god su bili bolji vjernici od poslanika pa do našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam imali su velike iskušenja ali zato se o njima priča, zato će oni biti u džennetu, zato će oni vječno živati. A ovaj život, kao što znate, je samo dijelić, dijelić onoga što ćemo živjeti na onome svijetu kada je život vječan, braćo moja draga. Ovim Allah Đelešanu hoće da pokaže svoju snagu, svuda u svijetu, ne samo kod nas. Ali ljudi to ne vidje te znakove. Dakle, da pokaže snagu, ja sam Allah. I kad ja dajem, mogu i da uzmem. I mi to vjerujemo kao vjernici. Prema tome što god je uzeo, može ti dati pet puta više. Nikada ne mogu reći da nećeš dobiti više. Jer Allah je taj koji traži samo od tebe da u lijepom, finom raspoloženju da hako kome se zahvališ i da te nagradi. I kad je neki musibet da kažeš Allahu moj, ovo je od tebe, ja to nisam mogao promijeniti. I dobijaš nagradu. Kako će biti nagrad ti ne znaš. Pa ćeš vidjeti jednog dana, za nekoliko godina, one kuće koje su poršnule će biti daleko bolje, ljepše, i novije nego što su bile. Kako što Allah dati? Ne pitaj se ti. To je samo da vjeruješ u Allaha i da znaš da te Allah odredio i rasporedio da živiš na tom predu zemlje i da na tom predu zemlje staviš Allaha Đulešanu, ništa više. I da mu kažeš, ja rabbi, tebi hvala na svemu što si mi dao. Vidjet ćete kako to Allah daje. Riskirajte se, braćo moja draga. Jer to Allah daje, ne dajemo mi. Mi kad bi se pitali, mi bi se upropastili u životu. Ali Allah kad daje, On daje iz obilne svoje milosti. Samo traži da ga priznamo. Samo traži da mu budemo i dalje u tatu. I oni koji su, kažem, najbolji, mi stavlja u najveće iskušenje. Pa ova naša brojna, ova naša mjesta od, ne znam, Šerića preko Orahovice do Železnog polja, pa zar je bilo bolji ljudi nego tu, u tim mjestima, mislim, realno. Zar se više nama zabavljao nego u tim mjestima? Zar je više bilo djece na obuci nego u tim mjestima? Dakle, vidite da Allah Zulšanu želi na ovaj način da kroz ovo iskušenje ujedini čitav rodino na neki način, da ovu solidarnost koju smo bili već raspakovali nakon ove agresije na Bosnu, da ponovo se solidarišemo svi zajedno. Pa svaki onaj koji izgubio svoje nešto, bilo kravu, bilo tele, bilo neku životinju, bilo svoju kuću, on će imati nagodu zato što je ostao sabir, ostao saburni, ostao čisti glavu pravoga imana, ali će sve ove nagrade ljudi koji se savape, koji dobiju savape, oni koji su angažirali, koji su radni na solidarnosti, koji su radni na humanitarnoj pomoći, koji će raditi na izgradnju obnovi ovih mjesta, on će imati nagradu, onaj koji to radi, a svi vi koji ste imali taj musibe, tu nesreću imat ćete nagradu. Svi oni koji su dobili nagradu zbog vas, da nije bilo vas, ne bi bio nagrade ljubima ljudima. Tako da Allah Đelešanu daje ne jedne nego troduple i veće nagrade. Mi nismo ni svjesni šta nam Allah Đelešanu želi sa ovim da učini da sutra na sudnjem danu, kao što kaže poslanik, ali i sa vam, dođimo, nijemamo nijednog grijeha. I vi ste reći, bili smo nekoliko dana u Železnom polju ili negdje, razumijete, bio je haos takav, međutim na sudnji dan, vidi se, kad dojste, ste reći da ste bili dva, tri, pet dana u tom haosu, nego kad Allah nas bude pitao koliko ste proveli ukupno na dunjaluku, kaže Allah Želešanu Kuran Kurani Kerimu, kem lebitum, koliko ste ostali na dunjaluku? Niko neće reći, ja sam ja rabi ostao u toj guguli, u toj nesreći, u tom belaju, kada se kuća ruškla 5 dana u Železnom polju ili u Orahovici ili ne znam u kojem drugom dijelu naše lijepe Bosne i Hercegovine, nego ćemo svi reći, čitav život da nam je ovako protekao, lebisna je umen, bada je umin. Ostali smo dan ili dio dana. Dan ili dio dana. Dan ili dio dana. To je čitav život, braćo moje, na dunjaluku. Dan ili dio dana. Sad će proleti ovaj dan. Sad će proletiti ovaj dan. Sad će proletiti. Ali ah, babo, ako dođemo tamo, ni izgod donijeli ništa, teško li se nama? On za malo potvrđuje da je dunjaluk ništa man. I da ga nema. I da brzo nestaje moramo voditi računa onome što će doći. A zato imamo pravo, vidite, i očekivati ovu nagradu. Zato smo Allahovu vjeru očuvali, sebe sačuvali u ovim momentima. I zato samo od nas Allah šanu traži da zahvalimo na blagodatima i da budemo strpljivi da kažemo inna lillahi wa inna ilaihi rađimun. Zato, braćo moja draga, Allah vam svako dobro dao. Ima more hadisa koje sam ovom prilikom želio citirati vezano za ovo stanje kako poslanik sallallahu alihi sellem obećava ljudima te lijepe nagrade, samo treba da se očuvamo dostojanstveno kao vjernici, da ne pokretnemo šeitanu i ovim pričama koje kruže, vidjeli ste po internetu na svaki mogući način, te ovdje onako, te onda se prodaje reba te onda se laže, te onda se petlja, nemojte nas jedati na to, braće moja draga. Naše je nakon ovog iskušenja da priznamo Allahovu moć i sve moć, a oni koji nisu stradali, naše je da pomognemo tu svoju braću i da što je moguće više se ne oslanjamo na profitere, nego na državu, državne organe, na našu islamsku zajednicu, da tu se oslonimo i da tu na neki način kroz jedan red, rad, ponovo se vratimo u svoje kuće, oni koji su izgubili, da ponovo dobiju i to sa svim onim, jel tako, stvarima koje su predviđene po najkvalitetnijim uzusima, a to mi možemo vidjeti da se čitav svijet na neki način, vidite, ponovo je vraćena Bosna u fokus, ranije je bila izgubljena, ponovo se vraća i to je velika stvar da mi ujedinjujemo na ovaj način putem ovakvog zla, putem ovakvog musibeta, putem ovakve nesreće, da mi budemo oni koji će, vidite, na konto i žiro račun dobiti mnogi ljudi, oni iz Turske koji šalju, ona naša braća iz ovih džemata, sinoć me zovu i kažu iz nekih džemata, svaki džemat iz Njemačke i Austrije, iz ovih neki džemata koji smo zvali, kaže, po jednu kuću, jedan džemat, jednu kuću da napravi. To samo da govorimo o našim džematima, da govorimo o državnim organima ili državama koji se uključite u to. Zato nemojte misliti na svoje kuće da ona ponovo neće biti, one će biti i bolje nešto budu. Ali ako čovjek nakon ovoga shvati da je on Allahov, kao što kaže poslanik Ali a.s. Kada Allah nekome uzme njegovo dijete, uzme mu dušu, usmrti ga. A kaže on, kaže, inna lillahi wa inna ilahi rađi'un. Kaže, meleki mu kažu, kada Allah pita, šta je rekao moj rob kada sam mu dijete usmrtio? Kaže, rekao je, inna lillahi wa inna ilahi rađi'un. Mi smo Allahovi i mi se njemu vraćamo. Nije kleknuo duhom, nego je rekao da smo Allahovi i njemu se vraćamo kaže, recite, kaže Allah melecima, recite mu ome robu da će mu napraviti kuću u džinnetu koja će zovi, zvati kuća zahvale. Zato što je Allahu zahvalio, Allaha priznao, dobit će kuću u džennetu. Braćo moja draga, mnogi ste izgubili kuće ovdje, garaže, automobile. Recite, inna lillahi wa inna ilaihi rađi un. Sve to Allah dao i sve će to Allah ponov vrati. Pa ćemo Allah vrati na ovom svijetu više nego što ste imali, vidjet ćete. A na ovom svijetu ćete imati dvorce. Jer dom ili kuća u džennetu je dvorac, nije to obična kuća. Dvorce! Iz vas se dvorci zahvali. Dvorci zahvali, braćo moja draga, hoćete da budete sutra kraljevi u džennetu. ove prilike, braćo moja draga. Nismo mi ljudi koje Allah ne voli. Oni koje Allah voli, njima iskušenja daje. Zato je Zreti Omer kaže, ja Rasulallah, daj da ja malo reagujem, ovdje nas napadaju stano mušnici u Mekke. A on kaže, polako Omere, sabran ja Omer, sabran ja Omer, polako Omere, jer vi niste udarali na iskušenje kako vas udarali narodi prije vas. Oni su ubijali narode prije vas, čak su poslanicima rezali, pilili testerama njihove glave na dva dijela, a sa željeznim onim mandalama i kukama su njihovo meso odvajali od njihovih kostiju. Omere, niste vi to još doživjeli. Niste vi to još doživjeli. Plako, Omere, vidite šta su imali iskušenja. Najbolji ljudi koje Allah voli. Zato, braću moja draga, budite ponosni što ste od onih koje Allah voli. Jer što kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam Inna Allahe ta'ala Iza habba kavme nibitalahum Kaže poslanik alaihi sallam Kada Allah zavoli jedan narod, onda stavi na iskušenje. Pa kaže, ko bude zadovoljna sa Allahom odredbom, felahu rida, onda će Allahova, Allahovo zadovoljstvo biti na njim, na A kaže, ko bude na neki način izgubio povjerenje u Allaha, bude se rasrdio, felahu suht, onda će mu Allah dati svoju srđbu. Zato, braću moja draga, nemoj da izgubimo nadu ovom momentu. Kad nas je Allah, vidite, sa ovim, ima Allah časti sa svojim blagodatima, časti sa iskušenjima. Zbog blagodati ako ne zahvališ, a rijetki zahvali vidio u starovskom svijetu, nema šta ne prave gluposti i oni će zbog blagodati sutra u džahnemu e, zaglaviti. A imali su blagodati, mogli da ih koriste na pravi način. Ali zato Allah dadne drugim ljudima neku vrstu usiveta, da ih učeliči u tome i da učini da oni divnu ruke svome gospodaru. Pa vas molim da danas, je i nakon ove hudbe, kako poslanik Ali Salam kaže, dok je imam na Mimberi i dok je džuma namaz u pitanju, ima jedan moment kada Allah ne odbija dovu. Allah ne odbija dovu. Sa nama je ovdje u društvu naš uvaženi profesor Hafiz Kur'ana, profesor doktor Safet Halilović koji je i jedan od slonova povjerenika svjetske uleme zajedno sa Kardavijom, jedan od naših velikih učenjaka, čovjek koji voli Allaha i voli ovaj narod i on je s nama došao da nakon farz namaza odmah nam prouči dovu pa ćemo mi ako Bog da aminovati pa ćete vidjeti kako će Allah dati promjene samo jednog od nas kome je srce čisto u ovoj džami neka Allah primi dovu vidite kakve će promjene nastati u našim mjestima i kako će se brojni ovi musibeti zaustaviti jer Allah traži naše ruke traži našu dovu traži naše srce traži da priznamo da smo nemoćni da on sve evo sad prilike nakon džumije namaza odmah nakon farza nemoće razilasti nekoliko minuta da Hafiz provuči dovu, ali ono srca da mi molimo, slobodno, ko moli ne pusti suzu, Allah to voli kad u ime njega pustimo suzu. Slobodno otvorimo srca, otvorimo svoja srca da budu posude za spuštanje Allahove milosti na ovaj narod i na ove naše lijepe džemate i budimo dakle, sigurni da će Allah nadoknati svakome onome što god je izgubio, čak i na onome svijetu da smo živi, a kamoli na onome svijetu kada će imati ljepotu koju nikome Allah nije dao, kao što kaže poslanik Ali Salamu Džinja će biti ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo, ljudska pamet nije mogla ni zamisliti. Pa da ne duljim, eto toliko neka nas Allah uputi na pravi put, neka nam da moći i snage da se opravljamo ovim iskušenjima, da nam šeita nego šaptava nešto drugo, nego da držimo jedan drugoga, da jedan na drugom se oslanjamo, da vodimo računa o nama, o našim džematima, o našoj zajednici, da na neki način i ovo bude jedan posao, da ječamo našu lijepu državu i da na taj način očuvamo sebe i očuvamo svoje najmilije u ovom jednom okruženju u kome se nalazimo, a ovo je, kao što vidite, prolazno kako i Dunjalu prolazno, ovo je samo par trenuta kako je Allah dao da bljesne među nama, da vidi, hoćemo mi se očuvati kao vjernici, a vidim Allah je dao kako su naše džamije pune, kako je naš narod uvijek u tim mjestima vodio računa o tome, to je znak da nas Allah voli, da nam želi, da, da nas počasti sa dženjeskim ljepotama koje drugi neće počastiti, jer ono što ima veće iskušenje, on ima veću nagradu, kao što kaže poslanik, alaihi salatu wasalam, kaže, ako je veća, veća, veće iskušenje, veća je nagrada. Veća je nagrada. Dakle, veće iskušenje, veća je nagrada, braću moja draga. Zato budite sretni i ponosni što ćemo očekivati, imamo od koga očekivati ono što će nam Allah sutra, ako Bog da, dati na sudnje danu i molim Allaha Želešanu da ne pokleknemo u ovim iskušenjima. Molim Allaha Želešanu da jednostavno ne izgubimo povjerenje u gospodara svemira, da ne izgubimo vjeru u njega. Molim Allaha Želešanu da ovo iskušenje bude nama nadal na sudnjem danu dženevskih ljepota. Volim Allah šano da nam ova iskušenja namiri i da nam kuće popravi i da budu bolje nego su bile i putaju bolje nego što su bili i da nam učini ono što je najbolje. A oni koji su imali neki drugi belaj, Allah će sve na sudnjem danu nadoknaditi i on, kao što znate, za najobičnije dijelo koje učinimo nagrađuje 10 do 700 puta, a možete misliti za ovakva iskušenja kada čovjek stvarno ostane bez teksta i kada ostane jednostavno onako zatečen koliko će biti nagrada ako očuvamo sebe i svoju vjeru. Pa molim Allah šanu da nam u tome